واذكر رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا neka je nezmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na našega poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Strpljivost ili sabur je jedna ljudska osobina bez koje ne možemo zamisliti život. To je jedna ljudska vrlina i etička vrijednost koja čovjeku ne da da čini ono što nije, li, što nije lijepo i što je ružno. Ili to je njegova duhovna snaga koja uređuje i reguliše njegov karakter. Sabur ili strpljivost je osobina o kojoj govori Kur'an i Sunnet. I zato vjernik u životu na ovome svijetu mora se okititi tom osobinom. I Allah subhanahu wa ta'ala traži, traži od čovjeka da se okiti strpljenjem. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ صَابِرِينَ Tražite pomoći u strpljenju. Allah je zaista sa strpljivima. Zato osobina strpljivost je osobina koja treba da krasi svakog čovjeka, a naročito vjernika. Ovaj naš dunjalučki život je ispunjen različitim nedaćama i nevoljama, neugodnostima, i stoga ga ne možemo ni zamisliti bez strpljivosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ Kaže, mi ćemo vas iskušavati sa gubljenjem imetka, sa gubljenjem dobrota, sa, sa, sa smrću. I zato obraduj one koji su strpljivi. Rekli smo da je strpljivost osobina bez koje ne možemo zamisliti ovu dunjalučki život i također strpljivost je osobina bez koje ne možemo zamisliti naš put ka Allahovoj milosti i zadovoljstvu, odnosno ka džennetu. Jer poznato je u jednom hadisu da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da je džennet prekriven neugodnostima, odnosno da je put do dženeta prekriven neugodnostima i neprijatnostima, a za neugodnosti i neprijatnosti potreban je sabur ili strpljivost. Allah subhanahu wa ta'ala obraćajući se našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame kaže fasbir kema sabara ulul azmi mina rusul. A ti budi strpljiv kao što su bili strpljivi oni odabrani poslanici. Što znači da je strpljivost imperativ. Ono što se traži od svakog vjernika. Jer bez strpljivosti ne možemo postići dobro ni ovoga ni onoga svijeta. Onaj ko je strpljiv, on će postići dobro i sreću na ovome svijetu i sreću na hiretu što je najvažnije. Ne možemo, kada govorimo o strpljivosti, ne možemo zaobići vjerovjesnike i poslanike koji su bili i ostali jedinstveni primjeri strpljivosti. Ne možemo izostaviti primjere Jusufa a.s., Musa a.s., Ejuba a.s. i na kraju našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wa sellem. Ne možemo, a da ne uzmemo njih za uzore, jer njihovi životi i njihov životopis prepun je lijepih primjera kako treba biti strpljiv i kako treba izdržati. Kako dunjalučke jeli, nelagode i neugodnosti, tako e, i one zahtjeve vjere. Zato kažu islamski učenjaci da postoje tri vrste strpljivosti. Strpljivost u izvršavanju Allahovih naredbi, koja je i kako potrebna čovjeku. Za izvršavanje onoga što nam je Allah naredio, kao što je namaz, kao što je hađ, kao što je post, postoji i druga vrsta strpljivosti, a to je strpljivost pri izbjegavanju onoga što je Allah zabranio ili sustezanju od onoga što je zabranio. Mi u sebi imamo nagone koji nas gone, koji nas gone da činimo zlo. Zovu nas da činimo ono što ne valja. Da bi se spasili tih poziva, da bi se suzdržali od tog zla, neophodna nam je strpljivost. I treća vrsta strpljivosti je strpljivost u životnim nedaćama i neugodnostima. To je ono o čemu smo na početku govorili da Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka iskušava različitim jeli, neprijatnostima i neugodnostima, gubljenjem i metka, iskušava ga bolešću, pa i gubljenjem najmilijih. I naravno, ne možemo zamisliti ljudski život bez strpljivosti. Bez strpljivosti čovjek ne bi mogao izdržati sve te nedaće koje ga susreću, koje ga susreću u životu. Strpljivost nije potrebna samo u nedaćama i nevoljama. Strpljivost je potrebna i u blagostanju. Da čovjek kontrolira svoju radost, svoje veselje, svoje postupke. I zato je potrebna strpljivost. Zato su neki učenjaci kazali u blagostanju može biti strpljiv samo vjernik dok u nevolji strpljiv je i vjernik i nevjernik. Koristi strpljivosti su neizmjerne i na ovome i na onome svijetu. Zato je li onaj ko je okićen strpljivošću postiće sve što želi i na Dunjaluku i na Hiretu, naravno ako je vjernik. Onaj ko je strpljiv, Allah je uvijek uz njega i Allah ga voli, kao što kaže eh, Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu yuhibbu sabirin, Allah voli strpljive i inna Allahe me asabirin, Allah je zaista sa strpljivima. Osobina strpljivosti ne može se kupiti, niti se može preko noći stvoriti, izgraditi, zato je potreban trud, dugoročan trud i napor. Strpljivost je osobina koja se izgrađuje, koja se trenira, treniramo sebe i našu dušu da budemo strpljivi. I mjesec Ramazan je jedan pri, jedna prilika, mjesec Ramazan je jedna prilika za strpljivost, da navikavamo sebe na strpljivost. I zato je post propisan, i zato su propisani drugi ibadeti. Mjesec Ramazan se naziva školom strpljivosti ili školom sabora. Da bi postigli i ostvarili strpljivost, neophodno je prije svega, rekli smo, da navikavamo sebe. Čovjek je biće navike čovjek je biće navike. Isto tako trebamo u našoj vjeri u islamu pronaći motive i razloge da budemo strpljivi. Uvijek trebamo na umu, na umu imati to da bez strpljivosti ne možemo postići dobro i sreću ni na jednom svijetu. A ono što je najbitnije za nas, da mi na putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno ka Allahu i milosti i zadovoljstvu, moramo se okititi strpljivošću. Moramo biti od ono, onih koji su strpljivi, jer nećemo u protivnom izdržati sve životne nedaće i izazove koji stoje pred nama i koji traže od nas da ustrajemo. Nema ustrajnosti jeli, bez, bez strpljivosti. Prema tome, najvažnije je strpljivost potražiti u vjeri. Zato Allah subhanahu wa ta'ala i kaže u ajetu koji smo naveli, kaže وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ صَابِرِينَ A vi tražite pomoći u strpljivosti i namazu. Zato molim Allaha Đelešanhu da nas učini od strpljivih.